Lugaren garantziak markatu du urtea etxe bizitzaren gaia pilpilean, e, baina hori baino urgunago, zoin da lur helikatzaileen gerua, lujama arbonako lur okupatuetan izango da urten igandean, Euskal Herriko Laborantza Gamarako patxiri hart gurekin egunon. Bai, zurire. Itzaldi bat emango baituzu ere, igandean, zein lur eta helikadura politika ipar Euskal Herriaren zat, mamia ipatuko dugu laster, Laborantza Gamarako, eh, be, baduzo maitu urte gaia lantzen baitu, gure lura, gure jatekoa, bon, naturalki etorri den lema ez, aurtengo lura maren Bai, bizten da, ala, gaia aurten hori izanen da, kontestu partikular batean eh, egiten da Lujama ma, dakizu bezala, e, e, aipatu duzuen bezala. Egia arbonan ere manden eh, borroka horren eh, ondotik, edo borroka horren bataila horren lehen parte horren finitzeko edizioa izanen dugu lujama hor eta laborantza luja. Hala, biztan da, hori e, daitzinean eh, jahin egin gaia, eh, aipatzen da, luja baita ezpadakoa dela, eh, Arlo ez bakarrik laborantzan, editzuten ditugu beste sektore batzu, eta iduritzen zaigu gai hori laborantzatik ere landu behar dela, eta lujalde ordu dela laborantza, elikadura eta lujaldearen eh, elikadura eh, behajen arteko lotura ikus dezagun eta horren alde obra dezagun. Eh, hor azkenean agertzen dena ere, lujamak, Euskal Herriko Laborantza Gamarak, bere egiten duela, LB eta lujzaindiak eraman duten borroka eta okupazioaren autua ere? Bai, biztanda, bon, lujama Eh, e, laborantza gambara ELB eta lukza indiaren artean lotorarik badela ez da gauza behia e, eh, biztan da. E, Borroka hau astapen bat da, hala, izanen da izan da behoetako bataila hori, izanen dira eh, bestean beste. Behoeta bat gertatzen den beh, beste lekutan zonbat ez dira pasatzen eh, isilik edo ikusi gabe, hau simbolikoare izan da, lehen eh, partea irabazi izan da, e, lujama tenoreuntan heltzen da, eta pestaren egiteko mementoa bada, edo hasteko lujamak eh, permititzen du eh, barnekaldetik, kostaldera ino, eh, jende gehiagoren gana, laborantzatik urjunago edo egunerokon laborantza gutiago ikusten duten eh, jendengana joitea eta beraz eh, ediziontan espezifikoki eh, partekatu nahi ditugu lujari buruz, laborantza lujari buruz eman ditugun gogoeta batzu edo hasi ditugun gogoeta batzu. Mm, justuki, erten duzuna da, ba, begoetak erakusten duna da, begoetak gertatzen delarik beste hainbeste gertatzen dira. Uh, Erramezala, zupatxiriart igandean itzaldi bat emango duzu, amarter Eh, lujaman beraz, zein lur eta elikadura politika ipar euskal egiaren zat eh, tituluarekin, bo, zenbaki batzu, eh, ditut uh, eh, zuena orkezpenean, uh, ipar aldean 2000 eta ama bostetik, 2000 eta emezortzira, 2000 laureun eta berroita hektare laborantza lur baino gehiago galdu ditugu, hori uh, azpimagatzen duzu, orza ferraren sifrak dira, uh, nola posible da, inbeste hektare lur galtzea, norat joan dira lur horiek. Bai, ordon, ala, aipatzen duzun bezala, e, zenbakiak hor dira, eh, ilustrazio gisa, komentatuko ditut, lujaren, eh, gaia lujaren afera, lujalde untan, eta beste lujalde batzutan ere, ez da gai behia, e, baina jelitatea, hau da, e, luja, soporte gisa e, baliatzen dugu, luja gure gizartearen nahikari behar guzieri erantzuteko soporte gisa eh, dela etxe bizitzaren dako, dela ekonomia zonen egiteko, dela infrastrukturen dako, eh, aixaldirako ere bain, badira ere mubatzu aixaldirako, eta beraz konkurentzia bat bada azkaja gure lujaldearen espezifizitatea urte guziz eh, populazioa emendatzen dela, beraz kanpotik jinikako populazio bat dela, eta godoan nahi edo ez beharrak, behar guziak haunditzen direla. Seieun eta berrogeita mahektara eh, laborantzalur galtzen direla urtean, hori da, ejan duzuna, hori da zafejak eh, diona, e, eh, gibelean bada fenomeno bat baino gehiago. Lehen fenomenoa artifizializazioa edo eh, laborantzalukak laborantza lujak eh, urbanizaziorako partitzen direlarik. Hori postu garrantzitsu bat da, zenbakiak ez dira inargiak, baina badakigu urtean e, behiuntago eta behiuntago behiuntago hektarea galtzen ditugula urbanizaziorako, beraz horrek egin nahi du bai etxe bizitza, bai zona ekonomikoen egiteko, zona ekonomikoak e, laborantzak ondo nartu gabe, biztan da hori da lehen fenomeno, fenomeno importanta bat, beste fenomeno bat, eh, sasitzea, ala, badira laborantza lujeremu batzu sasitzen direnak, eh, horiek mendialdean eh, gehiago, e, fenomeno horiek gure lujaldean, gure lujaldea hipereuskalegia ezari nahi zehok, bakarrik zabaldu, zabaldu gabe, mementoko lujalde hori buruz dugulako ezagutza, Fenomenoak diferenta dira kostatik barnek aldera, egia da artifizializazioarena gehiago edo azkarrako balin bada kostaldean, behar ba, eh, sasitzearena eh, mendiko aldeetan edo barnek aldean importantea dela. Eta gero bada beste fenomeno bat untsa kantifikatzen eta eh, ez, duguna, e, da e, aixialdiren dako edo e, dako partitzen diren lujak eta arbonako kasua hain zuzen horietarik bat da hori ere fenomen hori gerota uh, eh, importantago da, uh, eh, Pizua gerota handiago du kostaldean bereziki, ala ez dugu zenbakiriko ino, eta ondoko urteetako ejonka fenomeno horren eh, konprinitzea, komprenitzea, kantifikatzea eta hori erantzun baten emaitea ere izanen da. Eh, Lurra merkatu produktu bilakatu da, eh? ere jaiteko, eta merkatu libre untan, eh, azkenean kontrolik gabe kasik dena, e, bentsat lur indiak kontrol hori saiatzen du. E, orduan, elikadura ere ipatu behar dugu, bihitzaz piskat hori baita ere helburua eta Euskal Herriko Laborantzagamarak landu duen gaia da, nola lortu lekukoa e, be, kontsumitza, hortarako lekokoa ekoiztu behar da, eh, hori e, posible ote da Ipar Euskal Herrian, eh, gaur egungo egoeran edo Euskal Elkargoak adibidez hor eh, jol bat badu? Bai, orduan, uh, galdera pausatzen dituzu. Bai, ez baituko demora bai, baina igandean aipatuko baituzu dena. Bai, orduan, eh, biztanda, igandean hori luz eta zabala aipatuko du, edo bederen hasiko gira aipatzen. Baina, nire da igandeuntan, uh, eh, aitzin ere, manen dugun, gaia izanen dela, elikadura behajak, lujaldearen errekurso naturalak, edo potentzialitateak, eta... zer den uh, zer den guk uh, nahiko ginuken uh, eh, likadura autonomia maira gure lujaldean, ara? eta gauktik uh, nahiko ginuken paradigma edo edo egealitatea mestu oktara heltzeko zoin diren bideak, zoin eman beharko diren austurak eta galde behi hainitz sortzen da hor. Odoan, Uh, guk igandean aipatuko duguna uh, lehen eta bat da edo lehen pista batzu besterik ez dira lan bat ere eman dugu uh, laborantzaren ba, laborantza baita laborantza gambararen baitan markatu lantalde bat dago dan laborariek parte hartu dute, parte hartu dute ere kontsupitzaile batzuek, eta egin dugun bidea e, usaian elikadurak partitzen balin badira e, pentsetik edo alojetatik eta azit eta finitzen balin badute guk kontrako bidea egin dugu. Partitu gira eh, pantzatik eta pentsera joan gira. Erra nahi du e, eh, behiratu dugu lujalde honetan zonbat jende dagon, ondoko urteetan zonbat jende izan daiteken eta jende guzi horien elikadura beharrak konduan harturik, zonbat lujeremu, laborantza lujeremu behar ginuken. Eta horrek indikazio batzu eman dizkigu, eh, zehazkiago eta zemak baitekin aipatuko ditugu igandean, eh, denbora motz baitugu hemen, eta biztan da, hori edo gogo eta horiek partiarazten ditugu, eh, lujaren inguruan besteak beste, badirelako lujalde untan, E, eh, arazo batzu, konponbide bat eman beharko zaiena, eta hojen belan zinion bezala, politika batzu behar dira. Ordan politika guziak ez dira eh, irigunaren esku izanen, baina politika batzu eh, bai badira eta hain zuzen espezifikoki lujalde kudeaketarena e, eh, irigunaren eskumena da. Bon, horiek denak igande goizan amak terditan erramezala arbonan lurraman aipatuko dituzue eta bitzaz, uh, eh, bi, minuta bat uh, eh, faltazoko uh, eh, patxiriart, lurrama prest igandeko laguntzaileak behar dituzue oraindik, nolako espiritua ez da uririk izanen, jada ez da gaizki ez? Ara, uh, goiz, goizuntan berean piztu dugu kandela bat uh, xalandreseko ez omen da eginen. Zorionak. Hori gure alde, eh, prestatzen prestatzen ari dira, ni eskapatu naiz, baina eh, eh, gogoan hartzeko muntaketa partitua da, beraz e, eskoklope bat eman nahi duen oro ongi etorria izanen da, arbonan gaurtik eta larun bat txaldera, desmuntaketa ondoko astelenean izanen da, eta behar gehienak igandean ditugu. Odoan, egungo egunean, e, orotara laueunta behogeita mar e, lantxan da baditugu pentsatuak, eguna untsa pasatu dadin, eta uh, behogei bat oino uh, gabe gelditu dira. Beraz, zuen artean balin badira uh, eh, motivatua direnak. Ez dira lan biziki goxo eta erresak izanen, bainan... ara, parkina, uh, zirkulazioa, ala infrastrukturak uh, badire, bezalakoa dira arbonan behoetan, eta orduan hortan behar dugu indar bat egin. Eman zazue izena lujama.orgen, egun finitzean uh, sustut igande atxaldean seietatik behatziak arte. Untxa, eta beste entzat beraz bertara urbildu eh, autobusen zerbitzuak erabili salbezain bat patxiriart mile esker. Bai mile esker